bai hoiduk galtzen ginen atxarretik uh, puntuz, eh, oso gogor mena banakian arrazinen ginela 6 uzi goiten baginen, eta ikusi dian bezala sartu gelaik eh, gube defantzan, polako holako defantzan egiten geho, uh, elkidu gulaik hanko jokulai hoben jokutik uh, aiza uh, balu sumaite galtu titiak partida hatxarrian eta geho uh, untxe sartu ondun partidan ez gintian habo balu hoi galtzen eta denbo erdian momentuz galtzez, errandia jokera hier eh, sei eta partida urrentzian uh, huian baginen eh, ungatuko zela zen eta bestek uh, jokatuko zela lotxaekin, publika alte zien, mena ungatzen dela ikestu gaitza.